الله الله ala alihi wa sahbihi ajma'in Zaista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanu wa ta'ala Donosimo salavat i selam na Allahu poslanika Allahu milika Muhammed alihi salatu wassalam Njegovu porodu, častni ashabi i oni koji slijede na putu istine do sudnjega dana Imamo nekoliko napomena prije nego počinjemo konkretno sa predavanjem. Prva stvar za prošli petak vi ste znači već upoznati o čemu se radilo, ja sam se potrudio u granicama ljudske mogućnosti da nađem zamjenu, ali eto, da oprosti svima nama, ta zamjena je u zadnjem momentu nekom otkazala. Ja nisam znao zato do prije dan, dva, dok nisam pitao ove momke ovdje o čemu se radilo i tako da onaj, oni koji su onaj došli pa se vratili, znači ajde kažemo ja halala tražim iako nije bilo do mene. Druga stvar, smatram nakon da treba nekoliko minuta da spomenimo u uvodnoj riječi, prije nego počnemo konkretno sa dersom, vezano ovim našim nekim zadnjim dešavanjima koja se dešavaju u Bosni. Insan se pita kako da se ponaša i kako da se postavi u svemu tome vidimo da je pokozna koji put pokrenuta velika hajka protiv islama i muslimana. Ja lično ne bi mnogo toga da govorim, ali želim da spomenem samo nekoliko stvari. Prva stvar, insan treba da zna da nekada određena stvar, ako je znači nastala neka plod njegove greške već jednostavno nastala je kao plod želje da se neko bori protiv islama. Nekada ona u vanjštini može izgledati loša i insan da je ne voli, a može istog Allah te Varka dati veliki hajr. Ne bi da navodim primjere, svima vama je poznato od samog početka Allah poslanika alaih salatu wasalam kada je došao sa poslanicom Kurejšije, znajući da dolazi vrijeme hađa, bojali su se njegovog nastupa, pa su odlučili da na svakom ulazu u Meku postave ljude koji će upozoravati na poslanika. Ne znajući da su oni bili tada najveći misionari, znači svi ljudi koji su ulazili u Meku, oni su ih zaustavili, kažu, pazite, dole u Meku ima neki čovjek, zove se Mohamed, on tvrdi da je neki poslanik, mi za njega kažemo da je baz, čuvajte ga se. Pa su svi ljudi kada su se vratili sa hađa pronijeli vijest o pojavi poslanika u sva plemena. Boži poslanik tu sam nije mogao nikako učiniti. Ali, znači, oni su željeli da se bore protiv Islama, uradili su, postigli su, odnosno suprotno tome. Tako, isto uzmite 11. septembar, znači, nevjernici su željeli da iskoriste taj moment da oblate muslimane, islam, normalno da to iskoriste kao opravdanje za njihov ulazak u Afganistan. Allah subhanahu wa ta'ala je dao znači da i nakon toga mi ne opravdavamo što se desilo, samo govorimo, ja sam lično ubjeđenja da je to jedan od mnogih montiranih procesa i tako da nakon toga, braću moja draga, kakvim intenzitetom je počeo Islam da se budi u Americi. Tako i ovdje mi treba da budemo pametni to što nas prozivaju, to što nas pritišću, što, to što nas potvaraju, mi treba da budemo pametni, da ne dajemo nikoga, nikom povoda svojim ponašanjem da nas blati. A to što će neko lagati i potvarati, mi ne možemo tu ništa. Naše je da islam prezentujemo na najljepši način ljudima koji nas okružuju. S druge strane, mi ne posjedujemo pristup medijima, ali oni na taj način bude želju kod velikog broja ljudi da se upoznaju sa izvornim islamom. Normalno, jedan od najvećih musibeta današnjih doba jeste generalizovanje stvari, tako da mi se odričemo svih onih stavova i postupaka koji nemaju uporište u islamu, ali isto tako, braću moja draga, ne prihvatamo da neko sve ljude koji dolaze u džamiju, sve ljude koji vanjštinom žele da pokažu da su muslimani, da ih stavi u isti koš. To je nepravda nakon koje nema veće nepravde. Zamislite kada bi mi Normalno to samo prolazi kada je u pitanju islam i muslimani. I na kakvom drugom, znači polju to ne prolazi. Vidjeli ste prije par dana kada su dole onog jednog policajca uslikali u kafani kako je zaspo, ljudi se sa njim ismijavali, skidali mu kapu, slikali se kraj njega. Šta mislite da mi sad kažemo, svi su policajci takvi, svi su pjani. Ili koliko puta se desilo da je neki političar pronevjerio pare velike, milione i osuđen zbog toga. I niko ne kaže, svi su političari lopovi. Koliko puta se desilo da neki mafijaš je uhapšen zbog ubijstva iz nekog grada. Evo sad imamo utuzli dešavanja da koliko puta se desilo u zadnjih samo par dana djevojka rodi vanbrašno dijete, utuši ga, udavi ga. I hoćemo li mi zbog toga kazati svi Tuzlaci su takvi Hoćemo li kazati zbog tog nekog političara koji je pronevjerio ono što su mu ljudi dali na povjerenje, da kažemo svi političari su isti? Hoćemo zbog onog pijanog policajca kazati svi policajci su isti? I hoćemo li zbog nekog isto insana koji se ponaša ne po granicama islama, ali koji svojim vanjštinom pokazuje da je musliman, jer Kella? hoćemo li u isti koš staviti sve ljude, e jedino u tom slučaju kad su muslimani u pitanju hoćemo. I svi na to aminaju i svi šute na tu toliku nepravdu, ali ja kažem, znači insan u pogledu toga ima jednostavno ruke pod kamenom, ne može djelovati osim da svojim ponašanjem pokaže da nije istina ono što se govori. Asa an takrahu wa lekum. Vi nešto mrzite, mislite da nije dobro, a može Allah dati u tome hajr. Tako da Naše je da ostanemo dosljedni nosioci Islama, da ga prezentujemo ljudima onako kako se od nas očekuje, a to što neko možemo stati u obraz da potvara, da laži, da zbog greške jednog insana osudi sve ljude koji su vanjštinom pa kao i on, znači o tome ne treba puno govoriti. Mi, kao što znate, prije 15 dana u zadnjem našem druženju sa knjigom Edebor Mufred, nakon što smo govorili o pravima roditelja, o pravima rodbine, govorili smo, braćo moja draga, i spomenuli smo sve hadise s jednim kraćim komentarom koji ima Buharija, rahmetullahi alihi, spomenuo u poglavlju koje mi možemo, hajde da kažemo onako, generalno kazati da govori o pravima djeci zato smo mi i kazali da ćemo u nekoliko narednih predavanja govoriti o ovoj tematici zbog bitnosti ove tematike i naročito u današnjem vremenu kada imamo mnogo problema u pogledu odgoja djeci, kada imamo mnogo potrebe da govorimo o ovoj tematici jer ovo što vidimo na našim ulicama znači jednostavno je veliki pokazatelj naše potrebe za ovom tematikom, pa čak i kod onih ljudi znači koji hajde da kažemo svojim vanštinom, pokušavaju da budu muslimani, znači primjetno je u pogledu odgoja djeci da ima mnogo nedostataka i svakako te stvari treba u grancama ljudske mogućnosti pokušati popravljati. Ja sam za večeras lučio inšalo da spominjemo neka prava koja naša djeca imaju kod nas, jer je to svakako potrebno da insan musliman poznaje kako se ne bi desilo da insan zakaže u pogledu toga. Nakon toga ćemo govoriti, kao što smo najavili u prošlom predavanju, o nekim pokazateljima koji ukazuju na prisustvo velikog broja grešaka u pogledu odgoja djeci. A nakon toga, nakon toga ako Bog da, govoriti i o načinima, savjetima kako u današnjem vremenu odgajati djecu. Kada, braću moja draga, govorimo o pravima djeci, svakako to je jedan pokozna koji put pokazatelj savršenstva vjera, vjeri Islama. Vjera Islam ni jedan segment ljudskog života nije ostavila ga, a da ga nije precizirala. Tako isto kao što djeca imaju obaveze prema roditeljima, roditelji imaju velike obaveze prema djeci i vidjet ćete inša Allah iz izloženog te stvari. <clears throat> Normalno, muslimani ko muslimani, naročito u današnjem vremenu, vremenu kada se dobro ukorijenio džehl i neznanje u muslimanskim porodicama i kućama, ne shvataju i ne znaju prava njihove djece kod njih. Nerijetko nam se dešava da ljudi ne poznaju svoju vjeru, pa se stide kazati da su muslimani, ne znajući da baš oni imaju nešto što treba drugima, nešto što treba cijelom čovječanstvu. Znajte, braću moja draga, da danas čovječanstvu ne može pomoći ništa osim islam. Danas cijelom čovječanstvu, ovom napačenom čovječanstvu, jer je danas čovječanstvo napačeno više nego ikad, ne može mu pomoći ništa drugo osim islam. Ali islam izvorni islam onako kako je objavljen od uzvišnog Allah subhanahu onako kako ga je propagirao Allah poslanik ali se selam. Ali kažemo nažalost muslimani nesvjesni vrijednosti onoga što imaju nekada se stide kazati da su muslimani zato kažem ne znaju šta imaju. To vam primjer, ja dosta puta imam običaj navesti primjer čovjeka koji ima u kući prepunu saharu, zlata i on pored svega toga umiri od gladi. A jedino što je potrebno jeste tu Saharu uključati i uzeti iz njih zlato. Mi imamo, braćuma draga, Islam, imamo Kur'an, imamo hadisa Allahog poslanika, to samo treba otvoriti i treba pretočiti u svakodnevni život. I ne bi se mučili još na dunjalku, jer ovo što vidimo sada od prostitucije, od nesigurnosti, od krađe, od razno raznih prevara, manipulacija, to ništa drugo nije do plod za postavljanja Islama. A ljudi kada bi živjeli po islamu, svakako bi živjeli sretno i zadovoljno. Svakako, braćo moja draga, kada govorimo o pravima djeci, ne možemo da ne spomenemo jednu interesantnu stvar koja je opet velika potreba današnjice, a to je djeca da bi se rodila jedini validan način jeste, braću moja draga, brak. Islam braku posvećuje veliku pažnju. Opet kažem, to je opet stvar koja je nepoznanica velikom broju ljudi današnjih doba, tako ćete vidjeti da velik broj omladinaca ne razmišlja više uopšte o braku. Svoje nagone seksualne i bilo koji drugi zadovoljava na haram način ne znajući siroma da to svakako nosi sa sobom mnoge negativnosti o kojima mi nećemo sada ali ja kažem znači islam posvećuje braku veliku pažnju Allah poslanik alaih salatu najbolji pedagog najbolji učitelj najbolji insan koji kada kročio planetom obraća se baš mladićima. Baš mladićima znajući potrebu jednog društva za omladinom kaže ja mašara šebab o skupinu mladića ko od vas ima mogućnost da se ženi neka se ženi zašto pojašnjava Allah poslanik ali se sam zato kaže na taj način će sačuvati svoj pogled pogled i sačuvat će svoj spolni organ Znači brak, vraću moja draga, ima veliko mjesto u islamu, naročito u današnjem vremenu. Nakon toga Allah poslanik ali se sam dao je alternativu onima koji nemaju mogućnost da se ženi, pa kaže onaj ko nema mogućnost neka posti, na taj način će se, ako Bog da, zaštititi. Kaže Allah poslanik ali se ratu koga Allah obskrbi čestitom suprugom, time ga je pomogao u polovini vjeri. Neka se kaže boji Allaha za drugu polovinu kome je Allah subhanahu olakša znači to pitanje, pomogao ga je u polovini vjeri. Kaže Allah poslanik također u dostupnom hadisu, ovaj svijet je ukras. Čita svijet, dunjalučki život je ukras. A najljepši ukras tog dunjalučkog života jeste čestita žena. Kaže Allah poslanik također postičući u jednu ruku na brak, četiri stvari su na dunjaluku sreća, i počinje prvu stvar, kaže čestita žena. Čestita žena, znači je jedna od stvari koje je spomenuo Allah poslanik alihi salatu wasalam. Prvo pravo, braćo moja draga, jer nećemo dušiti, ja sam nekada kroz neka priješnja predavanja govorio o ovim stvarima, pa inšala oni koji žele mogu to naći negdje arhivirano, mi ćemo pokušati skratiti malo prava djeci, govoriti o pravima djeci kraći kako bi mogli ako Bog da više govoriti o odgoju djeci. Ali vidjet ćete, ova tematika se usko vezuje za odgoj djeci, zato sam ja i odlučio večeras da o njoj malo govorimo. Prvo pravo koje Islam daje djetetu jeste, braćo moja draga, prije nego što dijete dođe na svijet. Toliko je Islam savršen, potpun, i zato sam ja malo prije s pravom kazao da jedina, jedini sistem koji može sada spasiti cijelo čovječanstvo jeste islam. Pogledajte koliko je islam savršen, koliko je potpun da o djetetu koji će se roditi i koji će kročiti dunjalukom i koji će nakon jednog perioda ponijeti zastavu u društvu, islam u toliko pažnje posvećuje prije nego što dođe na svijet, prije nego što proplaće ima svoja prava. Prva stvar jeste da insan pazi ko će biti majka njegovom djetetu. To je pravo njegovog djeteta kod njega. A koliko je, braćo moja draga, ljudi koji razmišljaju o toj stvari. Nažalost, čak i oni ljudi koji praktikuju vjeru. Vremena su se i ja sam nedavno govorio za 15 godina se mnogo toga promijenilo. Tamo neki 96, 97, 98. Mnogo lakše se bilo ženti. Žene su gledale kod ljudi, bar po vanštini, samo njegov ahlak, njegov vjeru. I muškarci kod žena. Dok danas, kad dođe čovjek da prosi ženu, Prvo što se gleda s kakvim je autom došao. A poslije mora pokazati saobraćajno na kome je auto, da nije slučajno uzeo renta kar, da nije kakav znači mangup, prevarant, da je došao sa renta karom, tuđim autom. Znači, kakvo je auto i na kome je auto, čiji je auto. Nakon toga dolazi pitanja o školi, nakon toga dolazi pitanja o porodici, nakon toga dolazi pitanja o poslu i tako mnogim drugim stvarima. Ja ne kažem da te stvari ne treba spomenuti nikako, ali kažem da pitanje vjeri je znači potisnuto. Koliko je ljudi kada se ženi prvenstveno gledaju kod svoje žene budući te osobe njene moralne osobine. Gleda se ono ima li kakvog amiđu gore neđe u parlamentu, ima li kakvu boravnu vizu gore neđe u Europskoj uniji da bi mogla slijediti tebi papire, da ideš gore i ti raditi na bauštelu, da izrađuješ Europsku uniju i tako. Šta je završila od škole, može li ona sutra ako bude u kakvom supermarketu da bude na kasi i tako ne bi li ona donijela 500 maraka u kuću i da lakše živite, nek djeca nek se odgajaju tamo u obdaništu, neki uče da čovjek nasto od majmuna, i tako to ide. Boži poslanik kaže, ženu udaju četiri stvari, pa spominje i metak. Da, to je bitna stvar. Pa spominje i ljepotu, i to je bitna stvar. Jer, ko što kažu, kaj ljepota je prolazna, ali ne ljepota nije prolazna uvijek. Znači, i ljepota ima mjesto, i porijeklo ima mjesto. Ali kaže Boži poslanik, ali ti izaberi vjernicu. Vjera je najbitnija. Sve stvari treba gledat. Ali vjera najbitnija. Allahami, da je mis planeti. Kad ti dođeš s bauštele, ona nije napravila hranu, ti nju bacio kroz prozor. Ona cijeli dan u kupatilu se šminka i štima obrve, a ne kos. Džaba ti to. Znači, to tebi u životu ljepota plaho ne pomaži. Porijeklo, ja sam tog i tog prezme, ti došao kući, zbaušteli cijeli dan na suncu, nije gotova hrana. Djeca crče po kući, pogužvano, prljavo. To što si ti, sine, tog prezmena, to meni ništa ne znači. Ne živim ja s prezmenom. Ja živim, možda mi je sve tip-top. Isto tako i metak. Ako se ženi zbog imetka, Znaj da ćeš biti upregnut čitav život. Ali vjera. Vjera, to je najbitnija stvar. Zato kažemo, pravo našeg djeteta jeste da mu roditelj izaberi čestitu ženu, znači da izabiri sebi za ženu čestitu osobu koja će sutra odgojiti to dijete. Vidjeli ste kada smo mi spomenuli u početku ovog predavanja koliko nas je prije nego što je dobio dijete pročitao nešto o odgoju djeci. Tako i ta žena. Ako nema pri sebi moralne i čestite osobine koje od nje traži njena vjera, kako sutra ona da proputi to dijete? Govorit ćemo kod Boga o greškama kada budemo govorili malo detaljnije o svemu tome. Također, Islam nas podučava da dijete prije nego što opet se pojavi na dunjaluk, da poduzmemo sve u pogledu da ga sačuvamo od šetana najvećeg neprijatelja na dunjaluku. Koliko je ljudi koji nisu čuli nikada da postoji dova koja se uči prije spolnog odnosa kojom se cilja zaštita tog djeteta od šeitana. Hadis koji Buhari Buharije, muslim da Allah sani kaže kada bi neko od vas prilikom spolnog odnosa kazao Bismillahi Allahumme džennibne šeitani wa džennibi šeitane mara gospodar, Gospodaru sačuvaj nas šeitana, nas i sačuvaj ono što ćeš nam dati i njega sačuvaj šeitana kaže ako bi Allah dao da se iz tog odnosa znači rodi dijete kaže šeitan mu neće moći nauditi i zato ti gledaš tamo komši fin, komšija fina, komšica fina porodca, ali djeca gori nego šeitani. Šta li zapinji? Pa možda tu zapinji. Babo je možda ošao jednom u i konta da je najbolji musliman na planeti i završena stvar. Treba li djeci, dove ne treba, tu ne kući vođa svoje djeci, nemam ja kad. Znači, to je pravo djeteta, braću moja draga. Nažalost, kažem, čovjek ovako u razgovoru s braćom, ono, hajde kažemo s braćom, s ljudima koji, hajde kažemo, čitaju te neke knjige, to da odeš tamo nekom insanu, gore možda koji čuva ovce navlašeći da mu kažeš ima dova, dovi se i tada se dove uče u krevetu, ma daj kakva je to vjera, sad vi dovite i, u to doba, pusti to, to vi ste izmislili neke nove mezhebe. Haj s njima nećemo plavo se raspravljati. Čovjek dolazi u džamiju, klanja, vrti rijadu salihim po rukama, ti mu kao, ja to nemam pojma. Također, braću moja draga, treća stvar, prava djeteta, pravo koje je ugroženo danas više nego ikad, Dijete još nije došlo na svijet, ljudi, pazite, još nije došlo na svijet. Ali ima prava šerijat i vjera čuva njegov život još dok je u stomaku. Islamski učenjaci, ovo dobro zapamtite večeras, imaju jednoglasan stav. Jednoglasan stav, ulema. Džahili, oni se ne broje inače kad imate definiciju šta je to konsenzus, to je, kaže, mišljenje učenjaka Ovi ostali ne potpadaju tu uopšte. Učenjaci imaju jednoglasan stav da dijete kada oživi utrovi svoje majke, nakon toga ako majka uradi abortus normalno, bez opravdanog razloga, smatra se tu ubijstvom. Ubijstvo I svi dokazi koji govori, zato kada otvorite tamo knjige koji govori o abortusu, i kada govori da je zabranjen abortus, to argumentuju dokazima da je zabranjen upti čovjeka koji voda po planeti. Dijete kad oživi gotovo, to je član planete, samo što je još u trbu. I ne smiješ mu nauditi čovječe. Islam mu je dao pravo, još nije izišlo istomaka ima svoje pravo. To nema nigdje osim islama. Ali nažalost kažem, nemoguće danas, nemoguće saznati tačan broj koliko se abortusa učini u našoj ovoj Bosni, pa i diljem svijeta. A kada bi znali te cifre, znači to insan ne bi mogu vjerovati u te onaj cifre, koliko je bespravno oduzetih života. Znači prva stvar šerija to zabranjuje, s druge strane porazgovarajte sa insanima koji su kompetentni u toj struci, pa ćete vidjeti koliko je štetnosti po ljudsko tijelo od tog čina. Hvala uzvišnom Allahu koji nas uputio muslimane na to da onaj smo to shvatili. A nažalost kažemo živimo u vremenu kada je svakodnevno u Bosni stotina abortusa u cijelom svijetu i stotine hiljada. Ali kažemo Islam je onaj zagarantovao insanu njegovo pravo još dok je i utrobi svoje majke. E sada se postavlja pitanje, pogledajte, dijete još nije izišlo uopšte na, na dunjaluk, a islamu toliko prava garantovao. Je li moguće da islam toj fazi ljudskog života toliko pažnje posvetio i onda dijete izlazi i onda kaže, hajde, sine, nek te vode tamo u obdanište, nek te oni tamo kumi kako hoće. Jel to, to, tako bi to bilo, braćo moja kontradiktorno. Da islam još nisi došao na svijet, dao ti toliko prava i onda kad doješ na svijet kažu odite ga tamo u neke jaslice, položite mu otave i tamo tamo uče druže Tito, mi se kunemo, da zato u džehennem idemo ili da je čovjek nastao od majmuna i tako dalje. Je to moguće? Nemoguće. To bi, braću moja draga, bio nedostatak u islamu kad bi bilo tako. Ali nije tako. Islam odmah dok dijete iziđe, dao je smjernice kako se ponašati prema tom djetetu. Pa primjer radi, spomenut ćemo nekoliko stvari, nećemo plaho dušiti. Islam nas uči i od prava djeteta jeste da mu roditelji lijepo ime daju. Koliko puta se desilo da dijete trpi na svojoj koži. Ne na babu neće trpiti, to nadje djetu loše ime i ljudi se čitav život ismijavaju sa njegovim djetetom i njegovim imenom. Pa čovjek u poznim godinama, u 30. u 40. mora mijenjati ime. A naša vjera nas uči da razmišljamo o osjećaju djeteta kroz budućnost na način što će ga ljudi zvati imenom. Zato kaže Boži poslanik, najljepša imena su što znači, ima oni imena koja nisu lijepa. On kaže, najljepša su imena Abdullah i Abdurrahman. A što znači, ima oni imena koja nisu lijepa. I desilo se više puta u vjerodostojnim hadisma da je Allah poslanik ljudima čija imena nemaju lijepa značenja ili imaju loša značenja, da im je preporučavao da zamijenu ime. Boži poslanik je znači preporučio da se djeci daju lijepa imena. Nakon toga dolazi nam sedmi dan klanje akike, kurban, povodom rođenja djeteta. Haj možemo kazati da se nakon rata taj sunnet počeo malo oživljavati, ali opet, braćo moja draga, u uskim krugovima. Mi to možda, hajde kažemo, interno malo znamo, akika i to nam je poznato. Ali otiđite kod ljudi, ovako malo iziđite u masu, pa ga pitaj znali šta je akik. Nemaju ljudi pojma. I ne samo da nemaju puno šta je sunnet, već su oni prihvatili ono što im puše ozgovor iz pravca nekulturne Europi, pa su prihvatili proslavu rođendana, koja nema nikakve osnove uvjeri. Haj dobro, prihvatili tu. jel stalo tu, Čime se proslavljaju rođendan? Na koji način se proslavljaju rođendan? Muzika, alkohol, droga, blud i mnoge druge stvari. Pogledajte kako ljudi odu iz jedne krajnosti u drugu. Poslanik ti preporučuje i to će koristiti tebi i tvome djetetu da onaj koji u mogućnosti sedmi dan po rođenju djeteta zakolji kurban svome djetetu. A muslimani su zapostavili taj sunnet i preuzeli, preuzeli ono što su mogli vidjeti na serijama kako zapadnjaci organiziraju rođendanske fešte svojoj djeci, jer pa su to oni slijepo prihvatili. I e, braću moja draga, žalostno je kako ti naši muslimani, ali to je sve u nedostatku spoznaju onoga što oni imaju, kako prihvataju negativnosti zapada. Zamislite sada, a to je tako i gori, da imate čovjeka i nekomu kaže, ali duše u kartonu je to, imaš novog Mercedesa, ali u kartonu. Možda malo taj karton da je isprljan medijskim lažima, ali unutar Mercedes, Imaš isto tako jednu veliku kutiju pored njih i u njemu je one dječje rošulce ili možda neki mali biciklić. Ali je to fino u celofanu. I dođe čovjek tebi, šta ćeš u vamo kutiju, sam ona malo prljava, isprljali su je medije, ali unutra merđan nov, ili ćeš vam ovo s rošulcama, čitav život ćeš vodat pješci. I neko njega ubijedi da treba uzeti rošulce. E tako ti je stanje s muslimanima kada ga neko ubijedi da prihvati ono sa zapada, ostavi islam. Nema boljih primjera. Ti svako rekao, pa luđeš uzije trošulce, bolan vidi Mercedes. A kažem, pa malo mu kutija prljava. Ali ova kutija je dobra pravo, zbog toga ja to. I tu gore isto, to je samo celofan. Daj mi, nek mi neko nešto donese. Čime je to zapad došao da to nema u islamu. Ali zato koliko je sa zapada nama došlo nekulturi, grijeha, nemorala. A mi to uzimamo, upijamo ko spužva. Ali kažem, tu se vraća na korijen, a to je korijen, mi nismo svjesni šta imamo. I onda kad nisi svjestan šta imaš, ne preostaje ti ništa drugo nego da oponašaš drugi. Nakon toga pravo djeteta jeste, vraću moja draga, sunne hvala svevišnjem Allahu, to bar bošnjaci kod sebe imaju, iako muslimani, generalno gledajući kroz historiju, bili su dosta puta ismijavani zbog prakticiranja tog sunneta, onoga što im je naredio njihov gospodar. Gospodar stvorio insana i naredio mu da se sunneti. Obrezuje, pa su zapadnjaci dugo vijekovima ismijavali muslimane zbog tog postupka. Dok nisu došla ova naprednija vremena, kad kažem naprednija, mislim u pogledu onaj tehnologije, pa ćete naći velike doktore u 60. i 70. godinama kako u Americi, tako u Rusiji, tako po Europi, da su bili najveći protivnici obrezivanja, a da su u 90. godinama prije 20 godina postali najveći pobornici obrezivanja gdje su kazali obrezivanje treba da bude rutinski čin dok se dijete rodi treba da se suneti. Kad su shvatili koliko koristi nosi u sebi obrezivanje. Tako da kažem hvala Allahu se, sve e, mogućim kod nas to bar ljudi prakticiraju u velikom broju slučajeva iako se zna desiti da roditelji zapostave tu stvar pa djeca, znači, hajde kažemo, poslije su prinuđena da se možda stide toga što su njihovi roditelji to zapostavili. Također od prava djeteta koji ostavlja velikog traga na dijete jeste, braćo moja draga, pravo djeteta jeste prirodan način izrani Opet jedna stvar koja je itekako zapostavljena, o razlozima za postavljanje nećemo govoriti. Može se desiti da žena rodi dijete i nakon određenog kraćeg perioda, mjesec, dva ili tri, jednostavno prestane joj mlijeko. Dobro, Allah Đelšanu ne duži nikoga osim u granicama njegove mogućnosti. Šta možeš sad? Ništa. Ali se radi da žene namjerno to ostavljaju, čuvajući svoje grudi, normalno prepisujući to ponovo od zabludjeli zapadnjaka, svoje dijete hraneći plastikom i tamo onim prahovima, zato sutra dijete kad odraste, odrastu na konzervama i odrastu na prahu, nije mu ništa, da mamo šamari, da joj kaže neću, da je zakolje pa je izreže u kurbane pa je stavi u zamrzivač, pa taj je zapali, da je otruje, da je zbode, Ništa, zašto? Pa šta ga vezuje za tu njegovu majku? Dijete koje je dvije godine dojilo mlijeko svoje majki na tome je naraslo njegovo tijelo i kroz njega, kroz njegovu krv, čitav život okola, Boga mi, teško je, teško je pojmiti da dođe insan na taj nivu. Može se desiti, ali kažemo, tamo ga odgojile neke perave one zapakovane u konzervama, šta će dijete sutra poprimilo osobine od divljih životinja, pa se ponaša koji životinja. Također, od prava djeteta jeste da ga roditelji u granicama mogućnosti poduče propisima vjeri, pogotovo onim bitnim propisima, temeljnim načelima vjeri, namaz, Boži poslanik je preporučio u sedmoj godini da se djeci već naređuje obavljanje namaza, u desetoj godini da se djeca čak odgojno istuku zbog namaza. Analogno tome djeca se uči i postu, djevojčice se uči hijabu. Još to nije obaveza djetetu, prije nego što postane punoljetno, ali je to vid navike. Zamisli dijete u 15. godini punoljetno i ti mu kaže e sine, od danas, do danas ništa, od danas, sutra, danas si punoljetan, sutra imaš pet namaza da klanjaš. Do juče čerka nosila pretelice, neke tamo, kako se već zovu, ili pretelice, ne znam ja, neke kratke suci, sutra, e sutra čeri, od sutra, sutra punoljetna, sutra trebaš hijab nositi. Nije. Nemoguće. I ako budi to možda ispoštovanja prema roditelju, to će biti, razumiješ, onaj kako se zove, taj hijab će možda sam stati ukće ili dole pred zgradom, će ga skinuti u torbicu i opet kad dođe kući, će ga obući pred zgradom i tako. Znači treba dijete od malena navikavati, ja ću inša se potruditi do kraja ovog našeg serijala vezano za djecu, da onaj baš pripremimo jedno predavanje u kojem ćemo samo govoriti kako djeci, hajde kažemo, na lijep način prezentovati islam i kako u njihova srca od rani mladosti ubrizgati islam da zavoli islam. Jer nerijetko se dešava isto tako da pogrešnim metodama ljudi odbiju djecu od islama. Dijete dok je tu, dok je kod babi, na, hajde kažemo, na budžetu i dok se boji babi, možda i fizički, Ustaje onu na sabah i dolazi u džamiju, ali prvi moment dok dijete dobije svoju prvu platu i dok se osamostali, pjevaj ti babo, borbene pjesme, pričaj ti najlovoj materi, ja sam svoje isklanju. Sve to bilo na silu, bez abdesta se klanja, zaključaj sobu tamo se malo navodno pusti vodu, bio si u WC-u, tamo vamo, kao ustoje, budanje, klanju i završena stvar. Nije to, vraću moja draga, cilj Cilj je znači da se usadi u srce djeteta ljubav prema islamu. Normalno, u svemu tome igraju veliku ulogu roditelji svojim ponašanjem kako će prezentovati djeci islam, jer kako očekivati od nekog djeteta koji gleda kako babo sjedi i gleda Argentinu, i Brazil kako igraju, čuje tamo on jadni kezan uči, babo ne ide u džamiju i očekivati od tog djeteta sutra da ono ide u džamiju. Babo je gledao Argentinu i Brazil, on će mjesto toga otići još jednu stepencu, jer mi u svakom generaciji idemo stepencu niži. Neće on gledati Argentinu, on će gledati Argentinke i Brazilke. Ode on dalje, ali zato isto kada dijete vidi da babo kada uči jezan, abdesti, ide u džamiju, klanja kod kući, majka klanja na vrijeme, to ostavlja traga sigurno na djecu. Također, od prava djeci, predzadnje pravo jeste da djeca se poduči od rani mladosti Kur'an, da se u srcima djeci također probudi i pobudi ljubav za druženjem sa Kur'anom da im, hajde da kažem, u ranoj mladosti, braćo moja draga, ubrizgamo u njihove vene te inekcije, kuranske, da im tu ako Bog da bude, vodila kroz čitav život. Da se od malena nauče družiti sa Kur'anom. Imamo mi taj problem tih 50 godina komunizma pa naši roditelji možda nečiji su znali učiti Kur'an, ali se to najviše odrazilo na nama, pa mi nismo naučili, sad dolaze naša djeca i tu dolazi znači taj vakum, problem mi ne znamo, a osjećamo potrebu da trebamo učiti djecu. Babo, brada mu dopupka, ali još uči na transkripciju, kad prouči i kamet ili ezan, dao mu 10 maraka da ga ne ponavlja, i tako dalje. Znači, braćo moja draga, kada su u pitanju djeca, djeca su Allahom i velike kapaciteti, mogu učiti mnogo više nego što mi možemo zamisliti, samo znači treba na lijep način raditi sa djecom. U svakom slučaju imate vjerodostojan hadis koji je šehal Albani rahmetullahi alihi vjerodostojni ocjenju gdje se kaže da će doći na sudnji dan pa će se roditelji odjenuti odjećom koja će vrijediti kao dunjaluk i sve što je na dunjaluku. Pa će kazati gospodaru, zbog čega ova odjeća? Pa će im kazati uzvišeni Allah, jer ste vaše dijete podučili Kur'anu. Između toga i prije, znači toga će se ukazati velike počasti kroz ovaj hadis isti, znači roditeljima koja, koji su svoju djecu podučili Kur'anu. I zadnja stvar jeste, braću moja draga, to je ova stvar i tu je početak večerašnjih predavanja, djeca imaju pravo normalno u granicama insanske mogućnosti da budu odgojena. Normalno rekli smo se to vraća na problem kako djecu odgajati u nečemu što mi ne znamo. Zato čovjek treba da se poduči da uzme, hvala uzvišom Allahu mi na našem jeziku, bar ja što znam imamo dvije dobre knjige prevedene koji govori o odgoju djeci, čovjek bi trebao da se potrudi da ih nabavi, da ih iščitava, da se druži sa tom literaturom i da ako Bog da u to budu neki put okazi kroz život kada je u pitanju odgoj djeci. Jer, braćo moja draga, čovjek, rekli smo, ne može usaditi uputu u srce svoga djeteta. Jer to nisu mogli poslanici. Ne možemo to ni ali možemo odgojiti našu djecu. I znajte za taj trud da će čovjek biti nagrađen, kao što smo prošli put na predavanju spominjali, da će čovjek biti nagrađen, isto tako to je vid odgovornosti. Nama se nerijetko dešava da smo uzeli jedan dio hadisa i da, jeste preporučeno je vjerom da čovjek ima dosta djeci. Ali isto tako, braću moja draga, ne treba uzeti samo jedan dio vjeri, izuzeti ga, isjeći ga i prakticirati. Ako, smo, ako želimo prakticirati hadise gdje Boži poslanik kaže ja ću se ponositi vašom brojnošću na sudnjem danu, isto tako trebamo uzeti one druge hadise gdje Allah poslanik kaže kullukum ra'in, svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje pastirstvo. Gdje kaže uzvišeni Allah, o vjernici, sebe i porodce svoje od čuvajte. Šta ćemo za to reći? Allah subhanahu wa ta'ala. Šta ćemo odgovoriti i kakav ćemo dževab dati? Allah subhanahu wa ta'ala na hadizi kaže Boži poslanik ne postoji ni jedan insan kojim je povjeren emanet pa ga on pronevjeri a da mu Allah zbog toga neće zabraniti ulazak u džennet. Hadis u Buhari. Emanet. Ima li većeg emanet od emaneta djeci? Kako se odnosimo prema tom emanetu? Znači nemoj da uzimamo vjeru parcijalno, dijelimično. Ako smo uzeli i govorit ćemo ako Bog da u mnogim tim nekim stvarima nerijetko nam se dešava da čovjek ima vremena za sve za svoju djecu. Bilo ko da ga da zovni, hajde na kiku, odmah spreman, hajmo prošetat, odmah spreman, hajde dođi na kafu, odmah spreman, hajde dođi na sladoled, hajde spreman, hajde na futbal spreman, hajmo na bazin spreman, hajmo na izlet spreman. A za svoju djecu, gdje je vrijeme kada si svoje dijete odveo na izlet, kada si svoju ženu odveo na izlet, kada si sjeo sa svojim djetetom pa mu ispričao neki hadis, kada si sa svojim, svojim djetetom sjeo pa mu ispričao neku poučnu priču, kada si sjeo sa svojim djetetom pa ga nahivzao određeni ajete kuranski. Nije ima se vremena. Umuram babo, babo susto, bježite mi se očiju. I tako. To su naše izjave. Nemoj, pitaš non stop babu, pitaj mamu, šta me ponavljaš ko papagaj? I tako. E to je. Hoćeš djeci, moraš biti spreman. Na njihova pitanja, na hiljede pitanja dnevno. Moraš biti spreman da uložiš truda. Jeste vidjeli što kaže Boži poslanik u hadisima. Ko se strpi u odgoju, ne može se odgojiti neko onako preko noći. Ko što se i auto kada se pokvari, pitajte ga lako opraviti. Ništa nije lako popravljati. Tako i insanska priroda nije lako formulisati. Nije lako insana odgajati. Treba tu da to kaže, mi muslimani se nadamo nagradi za to. I to je ta satisfakcija, to je to što insanu daje morala da ustraju u tome. Jer zna da će za to imati nagradu. A i dunjalučki kajmak će pokupiti. Kad imaš lijepo dijete, ne stidiš se izići na ulicu. Ne bojiš se neko kaže, e, ona je mi ukrao kasetofon, ona je ovu uradnju, ona je... Ti znaš da u tvoje dijete samo ljudi pokazuju prstom u pozitivnom kontekstu. Znači i dunjalučki kajmak ćeš osjetiti ako Bog da i nagrade na hiretu. Zato kažem, ne trebamo uzimati vjeru parcijalno, dijelimično uzmemo jedan hadis, Daj nam samo žena, hoćemo samo više ženstvo, te sunnete, to su nam najslađi sunneti, više ženstvo. Boga mi dok dođe više žena, odmah je više i djeci. Više mašina radi, više odmah malti. Dobro, ali ko će tu djecu odgajati? Oj, neki odgaja, učiteljica tamo. I nije, Boga mi. Znači, braćo moja draga, više ženstvo ima svoje mjesto u islamu, ali ima i posljedice na koje čovjek treba da bude spreman. Zato kažem, onaj velika odgovornost u pogledu djeci, narošto u današnjem vremenu. Kada su djeca postala glavna meta medija. Zašto? Jer oni znaju njih kada, odvedu njih u dalalet i zabludu. Njima će sutra prodavati drogu. Sutra će oni ispunjavati njihove ciljeve koje oni žele od njih. Zato su sva sredstva usmjerena ka omladini. Zato kažem, sve su to dodatni faktori koji, vraću moja draga, onaj, govori o tome da trebamo odgoju djeteta posvijeti veliku pažnju. Koliko nam ostalo još vremena? U nastavku, vraću moja draga, vidjet ćete, to su stvari manje i više poznate nećemo mi ništa doći sa nekim stvarima koji su nama nepoznanica. I ja sam dosta puta rekao vjera ko vjera je Kur'an i sunnet. Ne možemo mi svaki put na predama doći sa nekim novim stvarima da kažeš čuo sam na predaj nešto novo. Ali isto tako treba informacija obnavljati. Isto tako ove greške. Vidjet ćete mi kroz svoj život i tu jeste cilj da se mi preispitamo po onoj formuli u radi radijallahu ta'ala ljudi su pitali poslanika o dobro a ja sam ga pitao o zlu. Ovo sve što spominjemo je zlo. A mi trebamo da vidimo ima li tog zla u našim kućama. Ima li tog zla u našim postupcima u pogledu odgoja prema djeci. Ako ima da ga se rješavamo, ako nema da zafaljujemo Allah subhanahu wa To su neke stvari koje su islamski učenjaci spomenuli kada u pitanju odgoj djeteta i greške koje roditelji prave kada je u pitanju dijete. Pa primjera radi, možda u našim krugovima ne postoji, ali da znate da je to greška. Da ljudi dozvoljavaju djeci u ranoj mladosti, hajde da kažemo da se loše ophode prema starijima, pa čak šta imate ono poznato kod nas u lju, onaj, kod ljudi u masama, hajde onome opsuj, hajde ono mi kaži da je takav, hajde onome reci to, hajde ono me onoga udari, onoga ovako, ovoga onako. Znači, braću moja draga, djecu od rane mladosti treba odgajati u suprotnom smjeru, znači suprotno od ovoga, treba i odgajati da onaj govori lijepe stvari, da se lijepo ponašaju prema drugim ljudima. Također, jedna od grešaka, nažalost, ona je svakim danom sve više prisutna kod sve većeg broja ljudi, a to je da se djeci udovalja, udovoljava sve što želi. Zato su nam, braću moja draga, djeca ko karton. Zato su nam djeca postala takva da znači jednostavno nema osjećaja da treba svome roditelju nešto pomoći. Jer on što god zaželi, babo kupuje. Dijete nije svjesno da je babo možda otkinuo od zalogaja, ali mu je to kupio. Svi imaju u školi u šestom razredu, četvrtom mobitel, hajde nek ima i moj mobitel. Ma nek nema, brate što će mu mobitel u tim godinama? Ako ima potrebu za tim mobitelom, kup ćemo mu mobitel. Svi su išli na ekskurziju, nek ide i moje. Svi imaju kompjuter, nek ima i moje. Sad svi imaju laptop, nek ima i moje. Svi imaju mobitel sa 16 megapiksela, umre u mumu, bez jednog mora mi ja to. I onda dijete odrasta ne osjeća potrebu. Evo dajte mi primjer sada dijete u 14. ili 15. godini ili 13. da ono bavi nešto pomaži. Dajte mi primjer. Zašto? Zato što djeca odrastaju na takav način. Da mu se sve udovoljava. Hoću futbal, evo futbal. Oću kopačke, evo kopačke. Hoću MP3, hoću MP3. Hoću dres, evo dres. Hoću auto, evo auto. Hoću vozačke, evo šta god. Ajde, babo će to nekako te priuštiti. Ja ne kažem, braćo moja draga, treba djecu patiti. Da neko pogrešno ne shvati. Ali kažem, slijepo ispunjavanje svih njihovih potreba i kao navodno da je čovjek u nekom trendu, u društvu, treba na stvari gledati objektivno. I čovjek i dosta puta te neke stvari polupamo lončiće. Čovjek kupuje sebi auto. Čovjek je više zaboravio šta je svrha auta. Jer i svrha auta da te odvuče i dovuče i da se ne pokvari ili svrta, svrha auta, boja, godište, e, model, ovo ili ono. Auto koji se uloži 60.000 maraka, sve što ono ti uradi, može ti auto 20.000 maraka uraditi. Ali 40.000 imao viška. Ali jest, treba biti u trendu. Komšo ima Mercedes sa zadnju klasu, kako ću ja sada da ga ne Znači mi smo zaboravili šta je svrha auta, šta je svrha mobitela, šta je svrha kompjutera. Zašto su tu ljudi? Šta je osnovna svrha svega toga? I onda mi tu mobitel, tu laptop, je tu kompjuter. To želim sam, braću moja draga, znači da čovjek kada nešto nabavlja svom djetetu, da vidi da li zaista postoji potreba. Ili je potreba samo da i on može u razliku kazati imam ja to. Nemojte da nam to budu ciljevi. Da nam društvo diktira šta ćemo mi svome djetetu nabavljati. Nemojte da nam to budu ciljevi u životu. I nemojte nikada izgubiti parametre i osjećaj šta određena stvar, zašto se kupuje. Zašto se kupuje auto? Ovo ne znači ne treba u auto imati klimu, ne treba imati dobro, novi auto i sve, ali kažem, ljudi izgube osjećaj i vi svi znate da je to tako. Ne trebamo niko, niko nikoga farovati. Ja nisam pao s mjeseca noćas na predavanje, ode opet noćas na mjesec. Ja sam iz Bosne. Znam šta pričam. Znači, ljudi su izgubili osjećaj za, za tim stvarima. A kojim je te stvari? Društvo. Ima auto, sve auto maša, što ga preška je ništa, samo je to da je Sluša, sve u redu, bravo, samo neke bolji model. Taj čovjek izgubio parametre. Možda će uzeti kredit kamatni da bi samo do naplatio da uzme bolji auto. I to nije nerijetko, to se dešava. Ima kompjuter koji je kupio prošle godine, kupuj neki novi, tamo providan, vakav, tanak, uzak, debel, širok, što samo da si u trendu. Pa valja, ali ti šta ti sa njim jadni klikneš na njega, odeš na internet, pročitaš vijesti, vratiš se, to ti može onaj prije 15 godina što je izmišljen kompjuter to može uraditi. Ali ne, bitno je kad neko dođe i kažeš imam toliko karticu, tako, ovako, široko, usko. Či znači, izgubili smo, braću draga, osjećaj. A zato kad ti neko rekni treba dati za džamiju, sergiju, pa izvadiš onu marku, pa unju, pa niznju, pa i uđe, pa i džepa, pa bili je dao, ne bili je dao, da li ću ja to tamo dobiti, da li neću, ma će li će to otići, šta li će oni sa njom uraditi, šeki tebi dođe sa 160 opcija da ti nju ne dadniš. Ali kad trebaš da naplati za auto, kako tebe šeki tu odradi, ma trebaš ti to dati sad pa sad. Također, braću moja draga, <clears throat> od grešaka koji spominju islamski učenjaci, <clears throat> pogledu odgoja djeci jeste to je nažalost primjetno kod velikog broja nas, počevši od predavača pa nadalje naniži i na, naširi, jeste da smo prežestoki u pogledu odgoja prema djeci. Odnosno, takvi smo mi. Nama se ne da da nekako ujagmimo tu sredinu, da si kolač. Mi ili ti odemo lijevo ili ti odemo desno. U nas su ti tako gume nebalansirane da nam nikako vola ne ide po sredini. Uvijek neđe idimo. Ili je babo ljud, sve se rješaje špruljom, šta god korektnije po glavi. Ili je babo, mora sve. A čerka u minjaku pred njim ode u kafanu, sa srećom čeri, samo mene pusti, nemoj mi sam ispred mene odat sad, fenal se izvodi. Gdje ćeš, kad ćeš doći, s ćeš, pusti babu, kraju. Znači, ovaj ošuljevo i to dobro ga nosi. Ima ovaj dešnjak, u njega šta god ko rekne, šprulja. Sve se špruljom rješaju. Dijete jadno trese se. A ni jedno ni drugo. Znači nije rješenje samo šprulja. Treba dijete se boji babe, svakako ja sam za to, naročito u današnjem vremenu, da postoji doza straha, baš straha, ali isto tako, braćo moja draga, imaju granice. Pogledajmo šta su učenjaci rekli u pogledu udarca kad kako, koliko, u kojim situacijama, tako. Znači čovjek treba, onaj kako se zove, da čita ono što su rekli učenjaci u pogledu svega toga i da se pokušava preispitivati. Znači nije rješenje samo strogoća. I isto se dešava da roditelji, ja lično znam koliko hoćete primjera, djeca čiji roditelji su, hajde kažemo, prežestoki samo čekaju priliku, što naš kaže narod fursu, furset. Furset to je arapska riječ prilika. Samo dok babo vidi, on je fin. Ja znam djeci čak od neki fini ljudi, naši braći. Dok je babo tu, on kad ščucne se, ah, elhamdulillah, jerhamu kella, subhanallah, zikri, tam vam. Jel babi nema? Iz njega ispada gori nego iz Ma nema, znači to su riječi, ali on je već to gdje može, gdje ne može. Babo je ljud, babo ubi, babo pribi, šuti. Ali je li babi nema? Znači, ja djeci kažem, gdje ste rekao čuli sine tu riječ? Pa kaže, čuli odo to. ko rekao, draga, zar je moguće? I tako. Znači, sredina u svemu tome. Također, imamo, braću moja draga, onaj problem nije čest, ali se dešava da ljudi pazi na vanjštinu djeteta. Vanjština djeteta. Bitno je da je dijete uredno, počešljano, da je lijepo našminkano, da u školi prolazi peticom, šta ja znam, da je u nekoj sekciji, da trenira neki futbal, da trenira neki karate, da, je, da zna salte, da malte, gore, dole, to je bitno. Zna li dijete proučiti fatihu, pa nam dijete već 13 godina, možda i već mu obaveza da klanja, dijete još ne zna fatihu ispravno proučiti. Da ne govorimo da zna par džuzijeva Kur'ana. Dijete, vidiš, jede lijevom rukom, vidiš kroz ponašanje da ono, da nije ga njegov roditelj naučio adabe islamski. Može, Znači, vidiš po djetetu, po njegovom ponašanju, jedno dijete ne zna sakrati. Haj mama, kaže, upal nam seriju, sad će. Pa sine, šut imamo goste. Tako se dešava, ali jedno dijete ne zna da se pred gostima ne gledaju serije. Ma, majka te uvila kakva serija, gore, dole, a dijete <laughs> jedno izleti, kaj mama, proće nam serija, pal TV. Allah vam to se dešava, tu odeš tako, razmiš, mama kaj pal TV, serija će početi. To je mati, crveno, zeleno, plavo, žuto, izvinja, sve boje, dijete u šamari tu pred masom, kao dijete ne zna jedno glumiti. Znači, treba paziti znači, na odgoj djeteta, ne treba samo na vanjštinu. Treba, znači, dijete, opet vraćamo da ne pomisli neko kako zagovaramo onaj neki barbarizam, da dijete treba biti nepočešljano, runđavo, čupavo, dlakavo. Ne, treba biti i počešljano i treba biti ošišano i treba biti, znači, u grancama i ne trenira i karate i znači nema smetnji, ali nemoj da to bude samo jedina naša, onaj kak se zove, stvar koju posvećujemo pažnji. Jesi si ne bio na treningu, nisi, što si, što kasniš minut, jesi si ne bio u džami, nema ne, veze, još se tebi ne pišu grijesi, pa ne piše mu se ne grijesi na treningu, isto će to, ali gore ne smiješ minute kasniti. Moraš biti sine prvi, moraš biti najbolji, moraš sve salte, sve malte, sve moraš znati izmiješati, pa nikad nije rekao moraš si ne biti prvi u Kur'anu, moraš najviše najizad, naj, moraš ovo, moraš ono, moraš... Tu nek se na djeca natječu, nema vezi. Naravno, ti ćeš poslije kad narasteš te stvari učiti. Također, imamo problem da se nerijetko dešava da roditelji imaju loše mišljenje prekomjerno loše mišljenje o djeci. Pa ono jedno dijete i što nešto zna, babo ga ubije u pojam i mama ne znaš ništa. Ne ostavi, ne znaš. Ne ispašće te, ne pokvalit ćeš. Jedno dijete, sve ne, sve ne zna. Ti si zna. znaš da sam prije šest godina razbio čašu, ona je deset feningi, nemoj više nikad u života ne čaše po Nemoj da diraš, jednom si u životu dirnu, isprilju se nam zidić. Jedno dijete hoda po kući ko robot, ne smije ništa dirnuti. Znači, nije ni to, braću moja draga, rješenje. Znači, onaj čovjek, vidjet ćete, ima i druga krajnost. I o tome ćemo govoriti da ljudi imaju previš dobro mišljenje o svome djetetu. Ništa, niti mu ide u školu, niti mu gleda šta mu ima u mobitelima, šta mu ima u džepovima, šta mu ima u torbama. Dođe komšija kad kaže, vidio sam ti onog tvog malog dole i krade, ma daj, bježi, jesti krivo što moje dijete je naraslo, jesti krivo što je najljepši, jesti krivo, ovo, ono, ne vjeruje nikome i samo svome djetetu. Či znači, iz druge samo dijete. Imamo, znači, hajde kažemo, opet ono nebalansiranje, lijevo ili desno. Treba djecu, braću moja draga, provjeravati i o tome ćemo govoriti. Treba otići u školu, redovno dijete, da zna da ga neko prati u školi. I treba provjeravati s kime se druži. I treba provjeravati šta čita. I treba provjeravati šta ima u mobitelu. I treba provjeravati šta ima u džepu. Kasno je kad ti otkriješ da on u džepu ima drugu. Kad je ti otkriješ i kada on počne ljuljac se pokući, gotovo, tada ga već trebaš gore u komunu. Prije vremena gledaj s kime se druži, šta čita, šta gleda. Znači ne treba otići u jednu krajnost da ne vjerujemo ništa djeci, ali isto tako, vraćamo draga, ne treba znači u pogledu povjerenja otići u drugu krajnost. Mi ćemo se ovdje ako Bog da zaustaviti, sljedećim predavanjem ćemo nastaviti sa ovim greškama.